아버지 감사합니다. 좋은 아침 주시고 좋은 하루 주시고 또 귀한 강사님 허락하심을 감사드립니다. 하나님의 나라가 임하게 하시고 하나님 지혜가 흘러나오게 하셔서 이 시간 가운데 듣는 한 사람 한 사람으로 하여금 하나님 알게 하시고 깊이 알게 하셔서 이 시간간 성령 충만한 시간 될 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. s 네. 네. Do you want this? Okay. I don't think I'm going to teach today. I think we'll just work on some processing stuff in regards to how do we think about it, what do we do with it. 그래서 오늘은 제가 강의를 하는 게 아니라 어, 프로세싱을 도와주면서 우리가 어떻게 지금 생각하고 있는지, 뭘 궁금해하고 있는지. So let's let's um, let's do some review. 그래서 우리 복습을 한번 좀 해볼까요? So we started with Monday. 그래서 월요일 시작했을 때, Um, reflections on Monday. 그래서 월요일에 대해서 혹시 여러분 생각나는 거 있어요? Okay. Take your notes, 여러분 노트 필기한 거 보시고 put them away. 예, 참 이제 옆에 put them below your seats. 그래서 의자 밑에다 두세요. I don't want to see your notes out. 그래서 여러분 노트 보지 마세요. You can take notes, but no looking back in your notes. 필기 하시는 건 괜찮은데 여러분 노트 한 거는 보시면 안 돼요. I don't care what's written in your paper. 여러분 종이에 뭘 적었는지가 중요하지 않아요. I only care what you remember. 여러분이 기억하는 게 중요해요. Thoughts, feelings, reflections. 여러분의 생각들, 느꼈던 것들 So, if you can remember back to Monday. 자, 월요일에 대해서 혹시 기억하실 수 있겠어요? Context. 저 맥락에 대해서 얘기했죠. well, we, you talking about um, how Abraham gave up his inheritance. Yeah. Um, when he gave his wife. 그래서 아브라함이 자기 아내를 왕에게 내어줬을 때 그것은 자기가 하나님 앞에 받은 유업을 또한 포기한 거였어요. Um, what is it that we're doing on a daily basis in our own lives that God has given us something and we um, either don't clearly see it. 예, 그래서 하나님이 우리에게 주셨는데 우리가 이제 그거를 분명하게 보지 못하고 because I, I guess we were just ignorant of the value of it. 그 왜냐면 그 당시에 그 가치에 대해서 몰랐기 때문에 you to put your notes away, did you guys just shut down on me? 예, 노트 치우라고 하니까 갑자기 다들 조용해졌어요. Where are you? Let me let me go to this. Let me do this stuff. What's the first question God asked Adam? 아담에게 하나님이 첫 번째 하신 질문이 뭐예요? 너 어디 있니? So what's the starting place of change? 예, 그래서 우리가 변화의 시작. Because if you don't know where you are, 여러분이 지금 어디에 있는지 모르면 you can't change anything. 그러면 여러분 변화할 수도 없습니다. So the first place. 그래서 첫 번째. To begin. 여러분이 어떻게 시작을 해야 되냐면 We may talk about this a little bit this afternoon. 그래서 오늘 오후에도 저희가 잠깐 얘기를 할 건데요. It is simply with this question. 이 질문으로 시작을 하셔야 합니다. First question is not where do you want to be? 그래서 어디를 가고 싶으세요가 중요한 게 아니에요. Where 첫 did your 번째 parents 질문. tell you to be? 그래서 부모님이 어디 가라고 얘기했어요가 첫 번째 질문도 아니에요. Where does your culture want you to be? 그래서 문화 하- 이제 그 당신의 문화에서는 뭐라고 얘기해요? Where do you feel like you should be? 아니면은 뭘 해야 된다고 생각하세요? Where do you think you should be? 아니면 어디에 있어야 된다고 생각하세요? Those are all irrelevant. 그런 거는 다 그렇게 중요한 게 아니에요. Absolutely worthless. 예, 다 쓸모없는 질문들입니다. Why? 왜요? Because God always starts with reality. 왜냐면 하나님은 현실서부터 시작을 하시거든요. He always starts in a place time. 예, 그래서 반드시 여러분이 있는 그곳에서 시작하십니다. You can't help someone if you don't know where they are. 여러분 그 사람이 지금 어디에 있는지 모르는 상태에서 그 사람을 도와줄 수 없어요. You can take notes if you want. Pull your notes out, whatever you need. 예, 여러분 필요하면 뭐 노트 하셔도 돼요. But this is the hardest place. 근데 가장 어려운 곳입니다. Because that's the last thing your heart wants to admit. 왜냐면 여러분이 가장 여러분의 마음이 가장 인정하기 싫은 게 여러분이 현재 지금 어디에 있는지를 인정하기가 싫어요. So we started Monday. 저 월요일 날 시작했을 때 and we said there is a map. 그 지도가 있어요. We could use different words. 예, 다른 단어를 사용하셔도 돼요. There is a story. 이야기가 있습니다. There is a reference point. 예, 그래서 여러분이 돌아서 볼 수 있는 기준이 있어요. And the map. 네, 지도는 gives us a frame of the world. 예, 이 세상에 대한 어떤 틀을 제공해 줘요. So the first question. 첫 번째 질문은 Whenever you're processing, 여러분이 프로세싱 할 때마다 you have to begin with this question. 이 질문으로 시작하셔야 합니다. Where are you? 어디에 있어요? What do you see? 무엇을 보고 계세요? What do you feel? 무엇을 지금 느끼세요? What do you hear? 그리고 무엇을 듣고 있어요? Three learning style. Three information gates. 예, 여러분이 정보를 알아내는 세 가지 중요한 질문들이에요. This, this is where we, we we tried to start the week with. 그래서 일주일을 시작할 때 우리가 이것으로 이 질문으로 시작했어요. Yes, God had a purpose for Abraham. 하나님은 아브라함을 위한 계획이 목적이 있었어요. Big picture. 큰 그림. But what was the hardest thing for Abraham to deal with? 근데 아브라함이 다루기 가장 힘든 게 뭔지 아세요? 너 어디 있니? What do I mean by that? 제 무슨 뜻인 것 같아요? Twice he gives his wife away. 예, 그래서 두 번이나 자기 아내를 내어줍니다. Twice to give his destiny away. 그래서 두 번이나 자기의 유업을 내어줘요. He accepts his wife's maid so he can take the easy way out. 그리고 이제 지름길을 얻기 위해서 아내의 하, 그 여종을 또한 취합니다. And there's this ongoing struggle. 그래서 그 안에는 계속적인 갈등이 있어요. So we're just referencing on Monday that there's a start, there's a, a map that we all operate from. 예, 그래서 월요일에 우리가 얘기한 것은 우리가 이렇게 시작 우리가 갖고 있는 지도가 있습니다. Then what we talk about Tuesday. 네, 화요일에는 우리가 뭐라고 얘기를 했죠? 예, 그래서 방어에 대해서 얘기했습니다. This isn't an external question. 이거는요 외향적인 질문이에요. It's an internal question. 아, 그 외부 외향적인 질문이 아니라 여러분의 내면을 들여다보게 하는 질문이에요. He wasn't asking Adam. 아담에게 What tree are you hiding behind? 너 어떤 나무 뒤에 숨어 있어?라고 물어본 게 아니에요. He was asking Adam. 아담에게 이걸 물어보신 겁니다. Where is your heart? 너의 마음이 지금 어디에 있니? Now, sounds rather simple, doesn't it? 굉장히 단순하게 들려지죠. But then the Bible gives us hints and it says the heart is deceitfully wicked. 근데 성경에서 우리한테 단서를 주는 거는요. 마음이 가장 악하다라고 얘기를 합니다. Now, what's it wicked about? 예, 뭐에 대해서 악해요? What does it not want to tell anybody? 예, 다른 사람들에게 말하기 싫은 게 뭐가 있을까요? 우리 마음 안에는. That's the last thing you'll ever give up. 예, 그래서 여러분이 끝까지 포기하고 싶지 않은 게 여러분이 지금 어디에 있는지를 사람들에게 보여주는 것입니다. I'm afraid. 저 무서워요. I'm hurt. 저 아파요. I feel rejected. 저 지금 거절감 느껴요. I feel insignificant. 그리고 전 별로 중요하게 생각되지 않아요. Because as soon as we do that, 왜냐면 우리가 그렇게 인정하는 순간 we feel vulnerable. 우리는 연약한 모습 그대로 드러나거든요. And that's the thing that terrifies us the most. 그리고 우리가 연약해 보이는 그게 세상에서 가장 우리를 무섭게 합니다. 이렇게 한번 해보, 해볼게요. Let me just stop for a second. Where are you? 여러분 지금 어디에 있습니까? It's a personal question. I want a dialogue. I'm not. I'm not teaching. 지, 지금 제가 강의하는 게 아니에요. 여러분과 그냥 대화하고 싶은 거예요. Anybody? 죄에서 죄 속에 살다가 이제 뭔가를 바- 발견해서 하나님께 이렇게 다가오고 있는 중 하나님한테 가고 있는 중 So before I was living in sin, but then I feel like God opened my eyes and I'm now returning to the Lord. Okay. Now let me be direct. 제가 직설적으로 얘기할게요. Where are you now? 지금 그러면 어디에 계세요? That's a general answer. 굉장히 일반적인 대답입니다. But where are you now, today? 지금 오늘 이 아침에 어디에 계세요? What's going on in your life? 지금 형제님의 삶에 뭐가 일어나고 있습니까? What are you thinking about? 무슨 생각하세요? I feel change. 음. What do you feel changed about? What, what's the 뭐, change about? 뭐에 대한 말 말세 변화? 나의 나에 대한 변화. What are the feelings associated with? it? 그러면 그와 관련된 감정이 어떠세요? is good or something is good something is is afraid or something Okay. So good and bad are categories of feelings. 예, 그래서 좁고 나쁜 거는요 감정을 지금 분류하신 거예요. Now let, let me just practice having a dialogue with some of you. 예, 그래서 여러분과 대화하면서 제가 한번 보여드릴게요. And try to apply it back to the week and bring it back and forth. 예, 그래서 그거 그렇게 함으로써 여러분 이 한 주간 동안 우리가 배운 것을 적용해 볼게요. Because if at, at, at a feeling level where I am. 예, 왜냐면 여러분이 감정에서 내가 지금 어디에 있는지 나의 감정 but I, I don't know, I, I can't read you this morning. 근데 오늘 제가 여러분의 마음을 다 제 눈으로 읽을 수가 없어요. It's like some of you aren't even here. 왜냐면 여러분 중에는 여기 있고 싶지 않은데 억지로 앉아 있는 게 보여요. It's like you're looking at me, but you don't have any interest, curiosity. There's no, it's kind of like I'm done with the week, I've checked out. And if it's true, I'm just being honest with you. If it's true and we're done for the week, then go home. Go go play. Go do something. Go for a walk. But 예, 그래서 솔직히 말씀드리면 여러분 제 여러분 눈빛을 보면 어떤 분들은 어 그냥 일주일 다 끝났는데 더 이상 듣기도 싫고 그냥 눈 그러니까 마음 생각은 이미 다 꺼져 있어요. 그러면 여러분이 일주일 동안에 배울 거다 배웠다 생각하시면 이 자리에서 떠나서 그냥 하고 싶은 대로 하시면 될것 같아요. So I mean I can be wrong, and it's it's not a this, there's no judgment in that, so don't 예. feel 예. any. 그래서 제가 틀릴 수도 있어요. 그리고 제가 판단하는 게 아닙니다. 그러니까 판단받았다고 생각하지 마세요. I mean, I felt you with me all week. 그래서 일주일 동안 여러분이 계속 잘 따라오는 게 느껴졌어요. But I, I don't, I can't read you this morning. 근데 오늘 아침에는 여러분이 여러분의 마음을 이렇게 보여주기잖아요. That's why I'm just checking in with you. 그래서 제가 그것을 여러분에게 확인하고 싶은 거예요. Uh, you know, what's, what's going on? What are, the, what are you thinking about, struggling with? What are the dynamics with the group? 예, 그래서 이 안에서 여러분 무슨 생각을 하고 뭐, 무엇에 대해서 지금 마음이 어렵고 씨름하고 있습니까? Yeah, thoughts? Yeah. So I think this week you gave us a lot of things to think and process, like complex things. Yeah? You did show us on really deep God, you need to be reverenced. Yeah. But you also told us about intimacy with God. Yeah. So right now I'm feeling in some way like I came from one world yeah. behind BTS, like I was worrying about make money. Yeah and go to some church and Sunday was enough. And right now, I can see like big and complex things like that I need study about that, I need to deep about that, I need try to process that more. Yeah. So okay. it's like, I need to choose like I need to lie now and it's just like okay I, I just go back and stay doing what I, I did or I jump in this other side and I start to understand more and to process that things you gave us this week like one big God, a big universe, one big uh, yeah, something. 예, 그래서 일주일 내내 이제 우리가 생각해야 되는 것들, 실험해야 되는 것들을 많이 던져주셨는데 이전에 그냥 어, 편안하게 신앙생활하고 일주일에 한 번 교회만 가는 그런 신앙생활을 하다가 지금 이 자리에 와서 제가 느낀 거는 저 앞에 정말 큰 그 하나님, 하나님 얼마나 크신지는 알겠는데 내가 진짜 그 하나님을 추구해서 계속 가야 되나 아니면 그냥 이전의 편안한 신앙생활로 돌아가야 되나 제가 지금 그 시점에서 고민하고 있습니다. Good, good thoughts. 예, 좋은 생각이에요. Let me be clear about what I'm not asking. 그래서 제가 지금 어떤 얘기를 하고 있지 않냐면요. I'm not asking you to tell me what I said. 그래서 내가 말한 것에 대해서 얘기해달라고 얘기하는 게 아니에요. I'm aware of what I said. 그래서 내가 어떤 강의를 했는지 저는 잘 알아요. I'm asking me to tell you. 그래서 저에게. I'm asking you to tell me. 그래서 여러분이 저에게. What's What questions does it bring you to? What What are you wrestling with? How does that make you feel? What are the dynamics that goes on? 예, 그래서 여러분이 어떤 부분에 대해서 실험하고 있어요. 여러, 지금 어, 여러분 마음에 어떠한 것이 일어나고 있습니까? So I don't have an agenda. 그래서 어떤 아젠다를 두고 여러분한테 얘기하려고 하는 게 아니에요 지금. I don't need you to encourage me. 그래서 저를 격려해 달라라고 얘기하는 것도 아니에요. Okay. That's, that's not what this time is about. 그래서 이 시간은 그 시간에 대한 게 아닙니다. I'm quite content. 예, 그래서 지금 저는 만족. I just want to hear what questions, what are you feeling, what's going on in your world as we wrestle with these truths. 예, 그래서 이 진리에 대해서 우리가 씨름할 때 여러분 마음에 어떠한 감정들이 일어나고 있는지, 뭐가 느껴지는지, 여러분 어디에 무엇에 대해서 씨름하고 있는지. Thoughts? 나를 일단 그 순간부터 하나님 향해서 달려가는데 하나님을? 하나님 향해서 달려가고 있는데 여기 오기 전까지는 이제 이 순간까지 항상 느꼈던 거는 아 이 정도 이 정도 이제 너무나 빨리 달렸고 또 지쳤을 때 또 걸었고 또 뛰고 이런 순간을 겪으면서 아 하나님께 한 내가 생각한 길이에서 한 반 정도는 왔다고 생각을 했는데 이 강의를 이번 주 내내 들으면서 아, 하나님 이렇게 더 위대하실 경이함 이런 걸 느끼면서 내가 도대체 그길이를딱 봤을 때 길이를 놓고 보는 건 이상하지만 아직도 가려면 내 인생 끝날 때까 지 한참 멀 뭐 아직 지금 반도 못 온 게 아니라 아직 시작도 못했다는 걸 느끼면서 이 고통 어떻게 보면 고통스러운 순간들이 많았는데 이거를 이 남은 기간을 어떻게 해나갈지 너무 두렵고 또 과연 그 끝날 순간이 더 이상 힘이 체력적으로 정신적으로 점점 떨어져 가는데 어떻게 하면 정말 하나님과 더 친밀할 수 있을까는 계속 고민되지만 그게 더욱더 친밀해지는 방법은 어려워지고 또 감각적으로나 영적으로나 더 무뎌지는 것 같은데 And so I feel like once I've made that decision to really pursue God, I felt like I've been running after Him, like, or when I get tired, I've been walking. But, and then I came to a point of just thinking, oh, maybe I'm like halfway there. But from this week, what I noticed is that, oh, I'm not even halfway there, I'm actually still in the beginning. And I feel tired. I don't know how to continue. So right now, it's just like I don't know how to become more intimate. I feel numb in my heart. heart right now. 그러니까 지금 제가 느꼈던 거는 여기서 제가 항상 두렵고 한다, 항상 이제 하나님 되게 위대하신 심판자를 느끼면서도 아 그래도 하나님 나 사랑이 많으시구나 느꼈는데 오- 이번 주 강의 들으면서도 우주 이런 거 보면서 정말 이렇게 더 넓다고 보니까 이게 내 안에 갖고 있던 또 나만의 합리화를 받아 아, 하나님 사랑 많다고 합리화를 이렇게 나랑 자기 합리화를 했지만 이걸 진짜 보면서 너무 크니까 내가 이걸 도저히 감당할 수 있을까 난 너무나도 연약한데 하나님 능력 분명 나한테 주실 걸 믿지만 이게 내가 잘못된 선택은 아니지만 내가 과연 이걸 감당할 수 있을까라는 두려움이 더 강해지는 거지 이번 And then so before I knew that God was big, He's a judge, but He still loves me. But from this week, just seeing how God is a God of the universe and knowing how big He is, there's a fear in me of I'm so weak. Can I really be able to handle that God? It's a great, honest reflection. 정말 솔직한 생각이에요. And it's, it's, a, it's a question of the heart. 그리고 형제님 마음에서 진심으로 우러나는 그런 생각들입니다. And that's, that's what we, we were talking about on Tuesday. 그게 화요일 날 저희가 같이 얘기했던 거예요. So the question is, as I listen to that, I'm 그래서 not, 제가 and I'm not, I'm not responding to that. I'm just trying to help frame the question. 그래서 형제님이 지금 말한 거를 제가 들은 대로 이것을 어떤 틀을 제공하자면 Can I control, and what I mean is be in control of this revelation? 그래서 이 내가 받은 이 계시를 내가 지금 감당할 수 있을까 컨트롤할 수 있을까 So there's a heart question that you're struggling with. 그래서 형제님 마음 안에 이 질문에 대해서 씨름하고 있는 거예요. And I love your vulnerability. 그리고 형제님이 그 솔직함, 연약함 그대로 드러내주는 거를 저는 너무너무 자랑스럽게 생각합니다. It's a great wrestling. 예, 그래서 굉장히 잘 씨름하고 있는 거예요. Somebody else? Anybody thoughts? Okay, just so. Did, Peter, did you have a thought? Uh, I like what has been said. Yeah. Um, I think it's really good. It's like even just yesterday, how you just kind of pictured how big God is. Mm-hmm. Yeah. Makes us feel super, super, super, mm-hmm. super little. <laughs> yeah. Right. So like. So, but the question is then, does little mean insignificant? 예, 그래서 어제 우리가 하나님의 그 크심, 이제 대승령제가 얘기한 것처럼 하나님의 크심을 우리가 봤는데 그걸 보면서 내가 얼마나 진짜 진짜 진짜 진짜 진짜 작은 존재인지를 제가 느끼게 되는데 이제 예, 매트가 질문한 거는 우리가 작게 느껴진다고 해서 그렇다고 우리가 중요하지 않는 존재라는 뜻입니까? The power of you, I think, yes. The what? The power of you. I think, yeah. Yeah, particularly at a feeling level. 예, 그래서 여러분 감정으로 솔직히 얘기하면은 그렇게 느껴집니까? Because we tend to equate power to value. 왜냐면 우리는 얼만큼 파워가 있느냐와 가치 가 있느냐랑 연결시켜서 생각을 합니다. The more powerful you are, 능력이 많을수록 the more valuable you are. 더 가치가 있는 존재다. Now that was yesterday's teaching. 그게 어제의 강의였죠. Nature, power. 그래서 본성이 파워는 본성이에요. Character, choice. 예, 그리고 선택은 성품은 선택입니다. We assume you have to have power to be valuable. 근데 우리가 파워가 능력이 있어야지만 가치가 많다라고 생각을 해요. And God says it's your choice. 근데 하나님은 아니 너의 선택이다. That makes you valuable. 예, 너가 가치롭게 너를 가치롭게 만드는 것은 너의 선택들이다. 아, 공부 혹시 뭐 이슬람교나 뭐 불교나 뭐 다양한 다른 종교들도 하셨어요? Have you studied about other religions, about Islam or Buddhism? n o what. 어, 그, 나 제가 여기 와서 굉장히 큰 깨달음을 얻은 것은 내가 하나님 선택하는 게 아니거든요. 그리고 다른 타 종교, 일본도 그렇고 저태는 막 이슬람 다 신이 우리를 선택한 게 아니라 제가 인간이 신을 선택하는 거예요. 근데 오, 오, 유일하게 크리스천만 하나님이 우리를 선택하신 거예요. And so when I see other religions, it feels like um, the people choose their God. But in, it's different in Christianity because in Christianity, God chooses us. 그래서, 그래서 어제 그 우리가 선택하는 데서 되게 힘들었거든요. 제가 그래서 굉장히 크게 깨달은 건 아, 날 선택하셨구나 했는데 Because when I came here, I realized that God has chosen me. But when you say that we we have choices, we choose, I really struggle with that. 감히 우리가 초, 초이스하는 게 아니에요. Because I believe that I didn't choose God. 그래서 그러니까 가시 우리를 선택해 그래서 우리는 그냥 자연스럽게 너무 감사한 거거든요. Because God, because I believe that God has chosen us, and that's why we have to be thankful. 그리고 어, 어제 그 저녁 목요, 목요 얘기 이거 얘기 안 하는 목요 얘기에서도 그 뭐, 입양할 때 부모가 아이를 선택하는 거잖아요. 그들이 우리 선택했었거든요. And so even in the Ohana gathering yesterday, the speaker was talking about that um, children can't choose their parents, parents choose their children. 그래서 하나님이 저희를 선택하셔서 저희가 그냥 감사하고 저희가 그냥 따르고 그 자체만으로 너무 좋은 거고 우리 형이 내 아버지가 좋은 거죠. 저를 너무 거대하시기 때문에 더 감사한 거죠. 네. And so I believe that God has chosen us, and He's my Father, and I'm so thankful of that. And I'm more thankful knowing how big He is. Yeah. 그래서 굉장히 컨퓨즈 해가지고 And so I'm a little bit. Con- so yesterday I really struggled because I was confused. Yeah. So what would what would it feel like? What would be a what would it feel like if you had a choice? 그래서 이 형제님에게 선택이 있다라고 생각할 때 어떤 느낌, 어떤 I'm not 감정이세요? Christian one years before. So Yeah. No, you're doing fine. 그때 그때는 난저 선택을 막 막해 내가 선택할 수 있으니까 어 나는 돈 선택할 수 있고. And so before, when I was able to choose, I was I was choosing money, I was choosing this, I was 난 choosing. 부디스트가 되고 싶었어요. 뭐라고? 사실. Monk? I, I wanted to become a monk. to Korea. 쉬우니까. And in Korea, it's just easy to be a Buddhist. But I feel like God met with me, and I didn't choose Him, He met with me. And so I gave up everything to, to know that truth. And so personally, when you talked about like we can choose, I, I really struggled. Okay, so just a second. It's, I, again, I love the honesty. 예, 그래서 그 솔직함 어, 정말 너무너무 좋게 생각해요. And the growing process 그리고 우리가 성장하는 과정은요, is not to let the tension kind of go, oh no, 내 안에 어떤 갈등이 느껴질 때 이게 어 뭔가 잘못됐어라는 게 아니에요. But the tension is actually needed to grow. 근데 성장하는 데는 오히려 그런 갈등이 필요합니다. So what I would encourage you to do. 그래서 제가 격려하고 싶은 것은 is to go behind that. 그 뒷면을 한번 보셨으면 좋겠어요. 그 내면을. To try to get to what are you? What was the word you used? Um, I, I was um, confused. Confused. You know, what would happen? Let me, well, let me frame it as this. Let me So- let me explain what I mean. 그래서 제가 무슨 뜻인지 한번 설명해 드릴게요. Okay, here's father, 그래서 여기 아버지가 있어요. and father has an inheritance. 그리고 아버지에게는 유산이 있어요. Okay, and he writes in his will, 그래서 이제 그 뭐라 그러죠? "This is what I'm leaving to my son," 그 내 아들에게 이것을 남긴다라고 써요. and it's in his will. It's finished. It's done. 예, 그래서 아버지가 응? 아, 유언장을 이제 썼어요. Here's the son. 그래서 아들이 여기 있죠. Now this is finished, right? 그래서 여기서 끝났어요. What choice does the son have? 아들은 어떤 선택이 있어요? Accept it or reject 받든 거절하든. it? Is this a choice? 그게 선택입니까? This is finished. 이미 유언서 이제 끝났는데 와. 와. See what I mean? 아시겠어요? Now there's something in this choice 근데 그 선택 안에 that scares you. 형제님을 무섭게 두렵게 하는 뭔가가 있어요. And that's okay. 그리고 괜찮습니다. I don't know what it is. 왜 선택에 대해서 두려워하는지 저는 there's, 몰라요. There's many things in life that scare us. 우리를 두렵게 만드는 살면서 우리를 두렵게 만드는 많은 것들이 있습니다. What's going on in me? What am I concerned? So maybe there's a concern that if I have a choice and I fail him. 그래서 지금 두려워하는 것은 걱정하는 것은 내, 나에게 선택이 있는데 내가 잘못 선택해서 내가 실패했어요. So you're You're doing great. 예, 그래서 너무 잘하고 있어요. What we just say is, God, help me to understand myself and you better in this wrestling process. 근데 이 씨름하는 과정 안에서 내가 하나님을 더잘 이해하고 내 자신을 더잘 이해할 수 있도록 도와주세요라고 구하셔야 합니다. So when I say we have a choice, so 제가 우리에겐 선택이 있어요라고 얘기할 때, this is finished. 이미 이 유산은 끝났어요. but it's not complete 근데 완성된 건 아니에요. until he accepts it. 아들이 받을 때까지. And it must be a recognized choice. 그리고 그것은 내가 받겠다라고 이제 분명하게 결정이 있어야 됩니다. That's all I mean. Okay, let me keep going. Thoughts, questions. Someone else, what do you think? And I- again, what are you thinking or feeling about at the end of the week? 예, 그래서 이 일주일이 끝나면서 여러분 어떠한 생각, 어, 지금 어떠한 어, 감정을 가지고 계세요? 그래서 이제 다른 분들이 말씀하신 거랑 비슷한데 저 또한 이제 들으면서 많은 것들이 아 이게 내가 아직도 나에게 고통이구나라는 것을 제가 이제는 알게 되는데 그렇다면 내가 이 고통으로부터 어떻게 자유롭게 돼야 되, 야지라는 것에 대해서는 잘 모르겠어요. 그래서 마음이 무겁습니다. That's a great question. 그리 굉장히 좋은 질문이에요. So what about this thought? 그럼 이런 이 생각은 어때요? Maybe my assumption is life is supposed to be pain free. 그러면 그 밑에 전제로 두고 있는 것이 아 삶은 고통이 없어야 되는 거 아니야라는 거 아닙니까? At least that's what my culture tells me. 아니면 내 문화에서는 그렇게 얘기하는 거 아니야? Maybe that's not a biblical framework. 근데 성경적인 진리가 아닐 수 있습니다. Is God's life pain-free? 하나님의 삶에는 하나님의 마음에는 고통이 없습니까? Or could your pain actually draw you closer to God? 그래서 오히려 그 고통이 자매님이 가지고 있는 그 고통이 하나님께 더 가까이 가는데 도움이 될 수 있지 않습니까? 예, 그래서 고통과 하나님께로부터 받는 그런 텐션 안에 계속 그럼 우리는 살아야 합니까? 그거 자체를 놓고 실험하셔야 합니다. What is freedom? 뭐가 자유예요? What is life? 뭐가 삶이에요? What is love? 뭐가 사랑이에요? How does love express itself? 사랑은 어떻게 표현됩니까? Is love pain-free? 사랑한다고 해서 무조건 고통이 없습니까? Those are some great questions. 굉장히 좋은 질문들이에요. Now, I know I'm pushing you a little bit. 그래서 제가 여러분을 조금 이렇게 세게 밀고 있다라는 거 알아요? Because I want you to wrestle. 왜냐면 저는 여러분이 씨름하는 걸 원해요. I want you to go. You know. Ah, ah. So, would you say like a relationship with God would be like playing a chess game with yourself? And every time you play yourself, I mean, you can beat yourself by just a few points, but the other side of you is just getting better and better and better. Therefore, it's pushing you to strive a little bit harder. But every time you play yourself, you don't know if you'll win or lose. 그래서 이제 이거를 체스 게임이랑 비교할 수 있습니까? 마치 내가 내 자신과 체스를 한다라고 이제 가정을 하면은 나 자신이 이기도록 이렇게 쉽게 해줄 수 있는데 그렇게 하지 않는 것은 내가 더 그 안에서 잘 실력을 키우도록 하는 겁니까? Well, there's, a, there's an old Indian saying. 예, 그래서 원주민들이 하는 And it goes, there's, there's a white dog and a black dog within you. Okay? And the one you, 흰개와 검은 개가 the 있어요. one you feed the most is the one that you will, will win. 예, 그래서 많이 먹이는 개가 이길 거다. In New Testament language, 예, 그래서 신약 성서의 말을 에 의하면 you have a heart of flesh 예, 그래서 우리 안에는 육신이 있어요. that wants to trick you 그래서 여러분 속이고자 하는 정욕이 and 있습니다. hold you captive. 그리고 여러분을 계속 가둬놓고 싶어하는. It wants you to be in control. 그리고 그 육신이 통제하고 싶어해요. And it wants to convince you that it knows the right thing. 그리고 내가 더 잘 알아 하고 계속 여러분을 지금 설득시키고 있습니다. But the Spirit of God is within us. 근데 우리 안에 또한 하나님의 성령이 있죠. Trying to lead us to freedom. 우리를 자유케 하고자 하는 성령님. So the question is who do we listen to? 그러면은 중요한 것은 우리가 누구의 음성을 듣는 들어야 합니까? And again, Galatians says. 그래서 갈라디아서에서는 또 이렇게 얘기하고 We have to crucify that part of ourselves. 그런 육신의 정욕을 우리가 못 박아 죽여야 된다라고 얘기하고 있습니다. I'm not sure, you know. I got to think more about the chess strategy, but I, that's what makes sense to me. 그래서 체스 그 비유에 대해서 조금 더 생각을 해봐야겠지만 제가 이해한 건 그래요. Other thoughts, reflections. Yeah. Um, kind of like going back to that drawing thing. Yeah. Uh, so can we say like because um, you know like God creates every human and stuff like that, and that He wants everyone to be saved, so He chooses everyone. Yep. And then so what i trying to say. It's good. It's like, good wrestling. Yeah. Okay, so like we're already chosen, and we just have to choose back. So, let me... 예, 그래서 이제 아까 그림 그린 거를 생각했을 때 그렇다면 어, 하나님은 이미 우리 모든 사람들을 구원하기를 원하시는데 우리가 결국에는 그 아버지가 정하신 유산에 대해서 선택을 하느냐 안 하느냐 우리가 결정하는 겁니까? So here's the way I would say 그래서 저는 이렇게 얘기하고 싶어요. The love of God 하나님의 사랑은 is unconditional. 그래서 조건이 무조건적입니다. God loves everyone equally so. 하나님은 동등하게 모든 사람들을 사랑하세요. Not a question of who does God love or not love. 그래서 하나님이 누구를 사랑하고 안 하고가 그런 그게 문제가 아니에요. For God so loved the world. 왜냐면 하나님은 세상을 이처럼 사랑하사 unconditional. 무조건적으로. But 하지만 relationship with God. 하나님과의 관계는 is conditional. 조건적입니다. So let me put it to you this way. 그래서 이렇게 표현해 드릴게요. Let's say you don't like 56-year-old white guys. 그래서 여러분이 만약에 56세 된 백인을 안 좋아한다고 생각하세요. You've had some bad experiences with 56-year-old white guys. 예, 그래서 56세 된 백인들이랑 경험이 그 전에 별로 안 좋았어요. So you'd be more comfortable relating to a 30-year-old Chinese woman. 그래서 차라리 30세 된 중국 여자랑 관계하는 게 더 편해요. That's more in your comfort zone. 그게 더 안전하게 느껴집니다. So you think I'm going to treat Matt like he's a 30-year-old Chinese woman. 그래서 나는 매트를 매트가 마치 30세 된 중국 여자인 것처럼 대하, 대하여야겠다. That sounds bizarre, doesn't it? 좀 이상하게 들리죠? But 하지만 humor me. 그냥 들어주세요. So you come up and you want to treat me like I'm a 30-year-old Chinese woman. 그래서 저한테 올 때 마치 저를 30세 된 중국 여자처럼 저를 그냥 생각을 하고 대합니다. Can we have a relationship? 우리가 관계를 가질 수 있을까요? Why not? because you're not like Because what? You're right. yeah, you don't you're not taking the person for who they really are. Your nature is not Chinese. My nature is not a 30-year-old Chinese woman. 왜냐면 제 본성이 30세 된 여자가 중국 여자가 아니에요. What is my nature? 저의 본성은 뭐예요? 56-year-old white guy. 56세 된 백인 남자입니다. It's the basis of any relationship. 그게 관계의 기초예요. Treat me like I am. 그냥 나의 모습 그대로 대해주세요. Now, all God says to us so 하나님 우리에게 말씀하시는 것은 is simply this. 이거입니다. Treat me like I am. 나의 모습 그대로 나를 대해줘라. And we can have a relationship. 그럼 그때 우리가 관계를 가질 수 있다. Don't treat me like I am. And we can't have a relationship. 나를 나의 모습 그대로 너가 대해주지 않으면 우리는 관계를 가질 수 없다. Now, does it does it seem unjust for me to be able to say to you, treat me like I am, please? 그래서 저 모습 그대로 그냥 대해 주세요라고 얘기하는 여러분한테 얘기하는 게 불이입니까? Does that feel oppressive or unfair or 그게 불공평하다. 그게 오히려 나에게 나를 억눌린다라고 지금 느껴지세요? Kind of. 약간. What's unfair about? 그게 뭐가? Can I be anything else? 그게 뭐가 불이에요? 제가 다른 사람이 될 수 있습니까? I can't. 저는 다른 사람이 될수 Can God be not God? 하나님이 하나님이 아닐 수가 있습니까? Can God be anything else? 하나님이 다른 존재가 될 수 있어요? Can God have a relationship with you and pretend not to be God? 여러분과 관계를 가지면서 하나님이 아닌 것처럼 여러분한테 할 수 있습니까? 그래서 만약에 매트가 매트는 계속 관계를 하고 싶은데 그 사람이 매트를 보는 그 시각 자체가 왜곡되었기 때문에 그냥 관계는 하지만 역기능적인 관계를 가질 수 있으니까. Well, let's just say we could start a relationship. 관계를 시작할 수는 있어요. Because I'll begin wherever they want to begin. 왜냐면 그 사람 상대방의 그 수준에 따라서 제가 맞춰줄 수 있어요. But as soon as they say to me, 니하마, 근데 근데 만약에 그 상대방이 니하오마라고 한다면 I'm gonna have to say, 그럼 그때 저는 말 말해야겠죠. excuse me. 어, 실례합니다. Now they're gonna have to make a choice 그리고 그때는 상대방이 이제는 선택을 해야 합니다. because their perception of me is going to be re- rattled by reality. 왜냐하면 나에 대한 그 잘못된 견해가 언젠가는 현실에서 이게 왜곡됐구나라는 것을 알게 되거든요. 알게 되는 시점이 있어요. So yeah, God begins with wherever we are. 그래서 하나님은 우리가 어디에 있든지 우리의 수준에 맞춰서 우리를 만나줍니다. But you can't stay there. 하지만 거기에 머물러 있을 수는 없죠. 지금 관점이 설명하시는 관점 모두가 인간적인 관점이잖아 근데 우리는 성령님이 되시잖아요 성령님이 가르쳐 주시고 성령님이 인도해 주시고 막 그렇게 해주시니까 지금 보시는 관점대로만 가면 인간의 생각대로만 갈 수밖에 없거든요. 그래서 이런 생각 한 번도 안 해봤는데 근데 뭐가 결여가 됐을까요? 그러니까 성령님이 계시기 때문에 우리의 힘만 가지고 하는 게 아니라 성령님이 계시기 때문에 성령님과 함께 동행할 수, 동행할 수 있기 때문에 어, 모든 것들이 채워지는 거죠. 알려주시고 가르쳐 And so even if our perspective is wrong, um, because the Holy Spirit is living inside of us, doesn't He help us? Of course He does. 그래서 그러면. 자꾸 인간적인 눈으로만 이 분석하고 들어가고 들어가면 답이 안 나오는 것 같아요. But He helps us towards who God is. 성령님은 우리가 하나님이 누구인지 하나님께로 우리를 인도하시죠. And so what he's saying is that if we try to analyze everything with our human eyes and human perspective, then of course there's misunderstanding and and so in other religions, there's there is no spirit that helps us, and so that is another difference with Christianity. Yeah. <laughs> He's saying, I'm struggling too much. I'm so confused. Can you just make it easier for me? <laughs> because if with our human knowledge and our human understanding, if we try to analyze everything, it's just making things harder. Because I was, um, my professional was he was a researcher before and he was very analytical, but trying to analyze everything is bringing more confusion. There's a process for growth. 예, 성장하기 위해서 우리가 꼭 거쳐야 되는 것입니다. First, things appear simplistic, 그래서 처음에 우리가 뭔가를 딱 경험했을 때는 이렇게 굉장히 심플해요. and then they get a little bit more 그러고 complex. 나서 갑자기 복잡해집니다. And then we condense it down to understand what's the meaning of it, so then it becomes simple. 네, 우리가 그 복잡한 것이 어떠한 내가 지금 어떠한 개념에 대해서 실험하고 있는 건가 그 개념 정의가 들어가기 시작하면은 다시 심플해집니다. Okay. So this is the process we'll all go through. 그래서 우리 모두는 이 과정을 거치게 될 거예요. Now I can say this here. 저 이렇게 얘기할 수 있어요. Jesus loves me. 그래서 예수님은 나를 사랑해. This I know. 이것을 내가 알아. For the Bible. 왜냐면 tells me so. 성경에서 그게 말을 하니까. Little ones. 그래서 어린아이들이 to him belong. 예, 어린아이들이 예수님께 속해 있어요. We are weak. He is strong. 나는 약하지만 그분은 강하시다. Now, when I first heard that, it sounds a bit simplistic. 그걸 처음 들을 때는요, 굉장히 그게 심플하게 들리죠. And then when I start to get involved in understanding that. 근데 내가 그것에 대해서 점점 이해하기 시작할 때 What does it mean to be weak? 어, 약하다라는 게 무슨 뜻이지? What does it mean to be strong? 그럼 강하다라는 것은 무슨 뜻이지? What does it mean to belong to someone? 그러니까 내가 누군가에 속했다라는 건 무슨 뜻이지? What does it mean to be annoyed by music? I mean by sound. 예, 그래서 어떤 소리 때문에 괴로워라는 것은 뭐지? So I've got to then condense it down. 그러면 다시 제가 그것을 생각하고 생각을 정리했을 때 So here's what I would say. 그래서 저는 이렇게 얘기해주고 싶어요. You probably have a great mind. 저 형제님에게는 굉장히 아주 뛰어난 그 사고가 있어요. A wonderful gift. 하나님이 주신 놀라운 산물입니다. But when we focus on the mind, 근데 우리가 우리 사고에 집중을 하면요. Sometimes we tend to not want to deal with emotions. 그 감정을 우리가 다루고 싶지 않아요. Yeah. But you makes me 뭐. 우리 형제님은 나는 마음을 다루고 싶은데 왜 자꾸 생각하게 만들어요? 라는 지금 그건가요? 네. Okay, so let me just ask you some 그 questions. 커가는 과정입니다. Can I ask you some questions? 자, 제가 질문 몇 가지를 드려요. It is good. So he want, so the thing is like he wants to deal he wants to deal with his heart, but you're making him think too much. Okay, so let me let me can I ask him some questions? 그래서 제가 질문 몇 개 해도 돼요? Okay? Now, if at any time it feels too personal or uncomfortable, don't answer the question. 그래서 만약에 불편해지거나 아니면 이건 너무 개인적인 오케이. 거예요라고 느껴지면 대답 안 하셔도 돼요. Because I always want you to have a choice. 왜냐면 형제님에겐 항상 선택이 있으니까 Okay, so what are you thinking about? 무슨 생각하세요? 아직도 인정하지 않고 있어요. 선택은 내가 하는 게 아니라 하나님이 하고 나를 선택하신 거라고 믿고 있어요. And 강사님이 인정을 안 한다고요? 아니, 강사님의 논리를 아직 인정 못 하겠어요. And so he still cannot really um, agree with your your teaching that About we have the choice and not God, Okay? God So- chose me. because he believes that God is he God's chosen me. What does it feel like if you have a choice? 그래서 형제님에게 선택이 있다라고 했을 때 어떤 느낌이세요? My thinking, 그러니까 내 생각, 나의 의, 나의 모든 게내 주관이 돼서 내가 선택하는 게 choice. And so when I choose, it's all about me. It's what I think. It's my will. Yeah, but okay, those are the thoughts, but give me a feeling. What does it feel like? 근데 그때 그렇게 생각할 때 형제님 마음에는 어떤 감정이 있어요? Feeling is I win. Like You win. Yeah. Oh, okay. win. Good choice. So does a choice Yeah. make you good? Are you Yeah. translating on that? Is- 그래서 선택을 했을 때 Yeah. 형제님이 Yeah. 형제님을 기분 좋게 해줘요? So choice makes me good. 그래서 선택은 나를 좋게 해준다. Yeah. So as this is what makes God choice. God has a choice, so He is good. 그래서 하나님이 선택이 있기 때문에 하나님은 좋은 거예요. If you have a choice, do you have a choice to do bad? So 나쁜 것을 선택할 수 있습니까? So yes, um, I can, but I always try to choose the good. Now, you use the word try. 그래서 노력한다라는 단어를 쓰셨어요. Okay? So now, what happens if you don't choose good? 그래서 형제님이 좋은 것을 선택하지 않았을 때는 What does that feel like? 그럼 그때는 어떤 느낌이세요? fail. Fail. 나는 실패했다. Okay, so if I choose fat, I fail. I'm a failure. 나는 실패다. 나는 좋은 것을 선택, 나쁜 것을 선택하면 난 실패다. Okay. Now let me take another step. Okay. 제가 또 다른 접근을 해볼게요. Family. 가족. Yeah. Tell me about your family growing up. 자라면서 어, 가족에 대해서 얘기를 해주세요. Mom, Dad, brother, sister. Yeah, three sisters. Okay. 세 명의 What, what are you? Last. Last. 막내, 세 명의 누나들이 있어요. Three sisters, you. Okay, and what do mom and dad do? But father is a little angry person. 그래서 아빠는 좀 이렇게 화내시는 분이에요. Non-Christian and very strict. 굉장히 엄격하고 크리스찬이 아니세요. Okay? So when when dad gets angry and is very strict, what does that feel like? 그래서 아버지가 화내시고 엄격하실 때 그때 받는 느낌은 어때요? Sometimes good, but sometimes bad. Okay, bad is a category. 네, 그래서 나쁘다 좋다 이거는요 그냥 카테고리입니다. So when dad's angry, what do you feel inside yourself? 그래서 그 안에 뭐가 느껴지세요? I'm a failure. I, I, don't- I don't belong. Something's wrong with me. 나는 실패다 아니면은 내가 뭔가를 잘못했다 내가 부족하다 그 안에 어떤 느낌이세요? 왜, 왜 아버지는 화를 내실까? Okay, so the question is, this is unjust. 그래 이거는 불이 아니야? I don't deserve this. 나는 이거를 받을 만한 받아서는 안 되는데 왜 나한테 화를 내시지? So if you don't deserve it, what does it say about you? 그래서 나는 이거를 받을 어, 필요가 없는데라고 했을 때그 안에 어떻게 느껴지세요? What is it? What, what does it feel 아버지가 like? 계속 He tries to dialogue with his dad. Okay, so we try to have a dialogue. 그래서 아버지와 대화를 하려고 And 하신다. how does it go? 하여튼 대화가 어떻게 돼요? Keep going. Ah, ah, Back and forth, back and forth, back and forth, Yeah. back and forth, back and forth. Yeah. What does it feel like? 근데 그때 느낌이 어떠세요? Go into Korean. I know you can speak English. It's not a question of that, but that way we can include all the Koreans in the process. Okay. And then, and then 어, she. 오케이. Okay. 그래서 좋았다가 기분이 좋아요. 왜냐면 계속 하니까. Because we're dialoguing, it's like, oh, it feels good. Okay, so this is good. We like this is a gift. 그래서 이거는 대화예요. 이건 좋아요. We like dialogue. What are you trying to convince your dad of? 근데 아버지에게 무엇을 지금 설득하려고 하시는 거예요? 내, 내 생각이 맞다는 거. That I'm right. I want to convince my dad that I'm right. Okay. So now let me let me just ask a couple more questions. 그래서 제가 질문 몇 가지만 더 할게요. If you're right, does your value go up or down? 그래서 내가 맞을 때 형제님의 가치가 올라갑니까? 내려갑니까? 와우. 예. 올라가죠. My value goes up. 네. Yeah. Now the rule is 깊으면요. If you can add value to your life by doing something. 그래서 내가 뭔가를 함을 통해서 내 삶의 가치를 어, 부여할 수 있다. I have no value. 그러면은 어떤 다른 것 때문에 내가 그걸 했을 때 내가 가치가 있는 거라면 나만으로는 가치가 없다라는 거예요. So now there's many, many, many, many, many, many more hours of thinking, you know what I mean, process, but we're just doing this very quickly. 예, 근데 아주 정말 수시간에 걸려서 걸쳐서 우리가 대화하면서 풀어나가야 되지만 지금 빨리 진행하는 거예요. So, I am right. 나는 옳다. If I am right, 내가 오르면 my value goes up. 나의 가치가 올라가. If I am wrong, 내가 틀리면 what are you? 그러면 어, 그때는 어떠세요? 아, 어그리. No value. 야, 인정해요. 아버지 뜻다 인정. 어 오케이. So if I'm wrong, if if as I talk with my dad and when I realize I'm wrong, I just I receive it. And then wow, I accept it. father, son. Yeah. So, but if, if you're wrong, he's angry at you unjustly, 예, 그래서 이제 형제님이 틀렸을 때, 아니, 그러니까는 and you're wrong. Not, how do I say this? English. If I'm, oh, I can't, oh, sometimes language drives me nuts. Okay, let's keep working. At an emotional level, 그래서 형제님이 감정을 생각해 보세요. I am right, good emotions. 그래서 내가 옳다. 그러면 나는 좋은 감정을 가져요. 근데 좋지만 가끔 나쁘더라고. 왜냐면 아버지가 그때 가- 그랬어요. 조- 항상 좋지만 않아. And so when I'm right, it does feel good, but then I also feel bad because then I see that my dad was wrong. Okay, so we have we have So it right, doesn't always feel good. we have right and wrong. If you're right, value goes up. If you're wrong, value goes 그래서 틀렸을 때는 그때 가치가 어떻게 되나요? value goes up. If 내가 you're 그래서 아버지를 인정할 수 있었기 때문에 아버지를 그냥 되게 감사해. 왜냐면 와 아버지 배웠구나. 그래서 그냥 어, So- 감사해요. And so when I was wrong, then my respect for my dad goes up because it's like, oh, I learned something from my dad. okay, now he just went to his head. 그래서 지금 다시 그냥 이성으로 돌아가셨어요. I want the heart. 그래서 형제님의 마음을 지금 So 얘기하는 talk to me 거예요. about feelings. 그래서 형제님의 그 감정에 대해서 한번 얘기해 보세요. When I am right, it feels good. Value goes up. 예, 그래서 나, 내가 옳았다 그러면 이제 그때는 기분이 좋아요. 그러면 가치가 올라가는 겁니다. In the logic of the argument, if I am wrong, my value goes down. 근데 대화하다가 내가 틀리면 나의 가치가 내려가요. 아버지가 아니라면 일반적인 사람이라면 저렇게. So if it's not my dad, if it's if it's my if it's not my dad, if it's like my professor or my colleague, then that's right. Okay, so if we just take this, we're just playing with ideas. 그래서 지금 그냥 우리의 이, 이거 가지고 한번 계속 Now let me let me let me explain what I'm doing. 그래서 제가 지금 무엇을 하고 있는지 설명해 드릴게요. Why am I focused on emotions? 왜 제가 감정에 계속 집중을 하냐면요. Because remember we spent yesterday talking about values. 그럼 어제 저희가 감정에 대해서 얘기했죠. Okay. Now value, the way you find values is actually through emotions. 왜냐면 우리가 가치를 어떻게 발견할 수 있냐면요, 우리 감정을 통해서 발견할 수 있어요. So where there's smoke, there's fire. 그래서 예를 들어서 연기가 있는 곳에 불이 있는 것처럼. Where there's feelings, there's values. 왜냐면 감정이 있는 곳에 가치가 있습니다. So I'm not looking for the rationality of the argument, I'm looking for the value set that the rationality comes out of. 예, 그래서 제가요. 어떤 이제 아, 이성적으로 이렇다라는 것을 알아내기 위한 것이 아니라 우리가 어, 감정을 통해서 어디에 가치를 두고 있느냐. 그래서 가치 때문에 이런 이성이 나오고 있다. 이런 논리가 나온다라는 것을 지금 찾아내려고 하는 거예요. So the Bible says where your treasure is. 그래서 성경에서 당신의 보물이 있는 곳에 there will your heart be also. 그곳에 너의 마음이 있을 거다라고 얘기를 하죠. So the language of the heart is a values framework. 그래서 마음의 언어는요, 이 가치를 얘기를 해줍니다. And so if you want to understand your heart, 그래서 형제님이 형제님의 마음을 진짜 이해하려고 한다면, you have to be really honest about what you're feeling. 그래서 그 순간에 내가 무엇을 느끼고 있느냐, 나의 감정이 어떠냐에 대해서 솔직하셔야 합니다. Not because feelings are the focus, 그래서 감정에 지금 제가 집중하는 게 그게 목표가 아니에요. but because fe- feelings will lead us to a value. 왜냐면 그 감정이 우리 안에 어떠한 가치를 두고 있느냐, 가치 체계를 두고 있느냐를 밝혀주기 때문이에요. And it's not head or heart, it's got to be both. 그래서 마음이 중요하냐, 이성이 중요하냐가 아니라 두 개 다여야 합니다. So if we just start to work through this. 그래서 이거를 우리가 한번 이렇게 다시 한번 해봅시다. Watch what happens. Right? value goes up. 그래서 옳다 그럼 가치가 올라가요. Wrong. 그래서 틀렸다. Value goes down. 가치가 내려가요. So we can assume this. I'm not going to say this about you, but I'm just going to start to put it up on the board. 저 형제님이 이렇다라고 얘기하는 게 아니라 제가 이걸 예시로 드는 겁니다. I am a failure. pain, no value. 예, 그래서 나는 실패다. 그것을 생각할 때 그 안에 고통이 있어요. 그렇기 때문에 나는 가치가 없다. Now here's the hard part. 그래서 어려운 거는요. This isn't a rational thought. 이거는 우리가 이성적으로 우리가 생각하는 게 아니죠. It's actually a feeling. 감정입니다. So it's not like we go, well, rationally I must be a failure. 그래서 우리가 이성적으로 우리의 머리로 아 나는 실패야라고 생각하지 않죠. Dad gets angry. 아빠가 화를 냈어. He says this. Do this. 이렇게 해. You will have value. 그리고 그렇게 했을 때 너가 그러면 가치가 있어. That's what a child learns. 아이는 그거를 배우게 됩니다. strict. 엄격해요. Now, it's, I'm not talking dad's motive. I'm not. 저는 아빠의 동기에 대해서 얘기하는 게 아니에요. I'm not judging fathers. 그래서 아빠들을 제가 지금 판단하는 게 아닙니다. I'm just trying to help kids figure out how they figure life out. 근데 애들이 삶에 대해서 어떻게 생각하게 되는지 어떤 견해가 생기는지를 보여주는 거예요. So here's the assumption. 그래서 가정은 이렇습니다. What I do 내가 무엇을 하느냐 gives me 그게 나에게 가치를 준다. 내 자신에 대해서. And if it's true, who I am has no value. 그래서 나 자신만으로는 가치가 없다라는 것을 느끼는 거예요. Now, I'm not I'm not picking on you. So 그래서 내가 형제님 이렇다라고 얘기하는 게 아니에요. I'm just trying to help you to look at if you want to do your inside work. 여러분이 여러분의 내면을 다루고 싶잖아요. If you want to connect your head to your heart. 여러분의 머리와 여러분의 마음이 연결되기를 원하신다면 If you want to get comfortable in your own skin. 여러분이 여러분 자신에 대해서 조금 이렇게 잘 알고 싶다면요. You got to do the inside work. 여러분이 그 내면에 대해서 실험을 하셔야 합니다. When God asks where are you? 하나님이 너 어디 있느냐라고 하실 때 He's not saying what seat are you sitting in in class. 너 지금 이 강의 시간에서 어, 어떤 의자에 앉아 있어라고 물어보는 게 아니에요. He's saying what are you feeling? 너 무엇을 지금 느끼고 있니? What are you wrestling with? 뭐에 대해서 실험하고 있어? Where can I meet you in your life? 너의 지금 이 삶에서 내가 너를 어떻게 만나주면 되겠니? So as we go through this, 그래서 우리가 이것을 이렇게 같이 다루잖아요. we begin to understand what's going on inside of us. 우리 안에 뭐가 일어나고 있는지를 발견하게 됩니다. Now, inside of us is always going to be value issues. 왜냐면 우리 안에는요, 우리 안의 씨름은 항상 가치에 대한 씨름입니다. And this is the struggle of discipleship. 그리고 이게 제자화 할 때의 그 문제 그 어려움이에요. This is the last thing the heart wants to give up. 왜냐면은 정말 마지막에 최종으로 마음이 인정하기 싫은 부분들이 이거예요. Because this is what terrifies us the most. 왜냐면 우리를 가장 무섭게 만드는 게 이 마음이거든요. Now, if I take this, 그래서 제가 만약 이거를 가져다가, and I bring it over here, 그래서 이 현재의 상황으로 가지고 가요. I start to add value to these things. 그래서 이런 것에 대해서 좋다, 나쁘다, 실패 여기에 대, 대해서 내가 가치를 정합니다. Does having a choice give you value? 여러분이 선택권이 있다고 해서 여러분이 That's a terrible, 가치가 that's a terrible question, 예, 가치가 있습니까? but it's going to be confusing. What gives you value is you're made in the image of God. 여러분이 가치가 있다라는 것은 여러분이 하나님의 형상대로 지음을 받았기 때문이에요. Remember I said yesterday? 제가 어제 이렇게 얘기한 거 기억나세요? You cannot remove that from your life. 여러분 살면서 그거를 어떻게 해서든지 제거할 수 없어요. Hell will be populated with people made in the image of God. 예, 왜냐면 지옥도요. 하나님의 형상대로 입은 지음 받은 사람들이 가요. Question is what will you do with 근데 그것에 대해서 그 가치에 대해서 너희가 무엇을 할 거냐 아니 하나님의 형상을 가지고 너가 무엇을 할 거냐가 중요한 거죠. Okay, so let me slow down. Thoughts and questions. 저 잠시 멈춰서 질문 생각 있으세요? o k 어렵다. okay, so. I just think about that. Uh, we are trying to know God and to understand more about God and to realize what can we do and what can we have So if we look for the ocean, even we are studying the ocean during a lot of years, Right now we don't know how great it is, how deep it is, and how many species we have in the ocean that is here. This is in our place. If we look for the space, it's the same thing. We are studying the space for a lot of years, but we don't know everything about the space. But, but, because someone did that in the oceans, now we have ships, we have medicines coming from, we have food coming from. Because someone did about the space, we have internet, we have satellites, we have TV. So what I'm realizing it, even I, I spend my whole life studying God, I'm not able to know everything about Him. But one little thing that I described during my life maybe can help a lot of people who can help the next generation too, or even help me. Okay. So, like Simon asked, like, make this simple. I think to make this simple is only like, I mean, only describe the little thing that God has for me. Like, I don't need to describe everything. I don't need to know everything, but I need to describe like I need to ask God, like God, what you want for me, for, like what piece of you you you want to reveal for me. Okay. So through that, I Yeah, so we each have a we each have a piece to discover and express who God is. 예, 그래서요, 이제 아, 이삭이 말한 것은 이제 우리가 하나님이 정말 너무너무 크신데 한평생을 걸쳐서 우리가 아무리 노력해도 우리가 하나님 다 알 수 없지 않냐 그렇기 때문에 내가 하나님을 지금 알고 있는 그것만으로도 내가 어 만족하고 그리고 이제 다른 사람에게 도움이 될 수 있지 않냐 그랬더니 아, 네 맞습니다 하나님은 우리 각 사람에게 하나님에 대한 어떤 조각들을 주셨어요 음, Okay, just s e Josh, and then we'll, we'll go here. Uh, oh, I asked earlier about like that internal chess game with yourself, like battle tools. Would this be kind of like the like a laid out dissection of maybe the internal conflict? Well, this is this is going to be a conflict conflict that you have to lose. Yeah. Okay, so the only way to win is to lose. 예, 그래서 이거는요, 여러분이 저 어, 패배를 해야지만 승리할 수 있는 Now let me 과정입니다. let me just set the context for this. 네, 그래서 제가 어떤 문맥을 제공할게요. Why do I do this? 그래서 제가 왜 이거 이 프로세싱을 했을까요? So all I'm trying to do 그래서 제가 하는 것은 is pull out your words 그래서 형제님이 쓴 단어들을 가져다가 and put them up here. 그래서 이 앞에다가 제가 적었어요. Now, now why do that? 왜 그런가? 왜 그렇게 쓸까요? Because when they're inside of us, it feels all muddled up and confused. 왜냐면 여, 여러분 안에서만 이 생각들을 하면요, 그냥 이렇게 막 지저분하게 그냥 혼란스러워요. But if we can get it outside of us and see the, what is going on, then we can observe and go, is that the way I want to think? Or God, what do you say and how do I move forward in this process? 예, 그래서 우리가 이게 겉으로 끄집어내서 적은 이유는요. 이제 우, 여러분이 생각하는 것을 가져다가 아, 하나님, 하나님도 이거를 이렇게 생각하세요. 여러분 생각하는 거랑 하나님이 생각하는 게 다르면 그러면 하나님 제가 어떻게 하나님이 생각하는 대로 더 가까이 갈 수 있나요? 라는 것을 도와주기 위해서요. 필하고 말씀하시는 자유의지 안에 있는 건지 먼저 물어보시고 두 번째로는 제가 선택한 거는 8이나 9정도를 선택했을 때 10이 남아있지만 그래도 하나님의 괜찮다고 생각하는 자유의지 안에 그게 포함되어 있으면 그걸 선택해도 And so, for example, when we have a choice, many times it's not just this or that. Sometimes the choices, the options are like 10. Yeah. And so from 1 to 5, it's like maybe not a good choice, but from 6 to 10, it's a good choice. Yeah. And so. What do you do? and, yeah, and so what if I choose 8 or 9, even though I know there's a 10? Is it, um, is it okay that I do that? And is it still pleasing to, to God? And then also, do I, am I responsible for that? <sighs> I'm sorry. Don't be sorry. <laughs> it's a great question. But I, all I hear is multiple questions, and so I, I'm just trying to figure out how to help you. I don't, I don't feel overwhelmed. Okay, so let me let me try to answer. 그래서 한번 대답을 하려고 노력해볼게요. In the big picture of things, 그래서 이제 큰 그림으로 보면요. there's basically a very simple choice. 그래서 굉장히 단순한 초이스가 있어요. 선택이 It's God, 하나님 self. 자신 Less value, 가치가 덜하죠. 하나님과 비교했을 때는 ultimate value. 하나님은 울트라 가치가 있습니다. I'm either going this way or this way. 그래서 하나님 쪽으로 가든 내 자신 쪽으로 가든. Meaning there's a primary direction I'm going towards God or away from God. 그래서 내가 하나님을 향해서 가고 있든지 아니면 내 자신을 향해서 가고 있든지. Okay. So when we're talking about big picture values, this is this is what the Bible lays out for us. 그래서 성경에서 말하는 가치가 이렇습니다. Now, what confuses our thinking 우리의 생각을 혼란스럽게 만드는 것은요. is we think 우리는 that the choices we have here add value to us, and the choices we have here take away value. 그래서 아, 이 하나님 쪽으로 우리가 선택을 하면은 그러면은 나에게 더 가치가 있어 그 가치가 주어져 난 더 가치로운 존재야 아니면 내가 다른 쪽으로 이제 선택을 하면은 내 가치가 없어져라고 저희는 생각하게 됩니다. This is what our family and culture teaches us. 이게 우리의 가족과 우리 문화가 가르쳐 주는 거예요. If I get an education, 어 내가 교육을 받으면 value go up, value go down. 내 가치가 올라갑니까 내려갑니까? 아, 그렇죠. 아. 올라가죠. If I look like society wants me to look, value go up, value go down. 사회가 원하는 대로 내가 보이면 내 가치가 올라갑니까 내려갑니까? If I have hair, 내가 머리가 많이 숱이 value 많으면 go up, value go down. 가치 올라갑니까 내려갑니까? 아, I'm <laughs> sorry. Okay, just a sec. what confuses all of those choices is in the kingdom of God, none of those are value statements. 예, 그래서 우리를 혼돈스럽게 만드는 이 가치들이요. 하나님 왕국에서는 그렇게 중요한 게 아니에요. Education doesn't give you value. 예, 교육이 여러분을 더 가치롭게 만드는 게 아니에요. Being religious doesn't give you value. 더 종교적으로 보인다고 해서 여러분이 더 가치가 있는 거 아니에요? Having a quiet time doesn't give you value. 묵상을 한다고 해서 여러분이 더 가치가 많은 거 아니에요? Being a missionary doesn't give you value. 여러분이 선교사가 된다고 해서 더 가치 있는 것도 아니에요. Being a male doesn't give you value. 남자라고 해서 더 가치 있는 것도 아니에요. Being a female doesn't diminish your value. 그리고 여자라고 해서 가치가 덜한 것도 아니에요. What we become confused is we want to add value 우리가 원하는 것은 우리가 가치를 덧붙여요. by what we do. 우리가 하는 것에 대해서. And that is not the kingdom of God. 근데 하나님의 왕국은 그렇지 않습니다. That's what the Bible calls the kingdoms of this world. 이 세상의 왕국에 대해라고 성경에서는 말하고 있어요. Okay, so in your questions. 그래서 자매님이 질문한 거 안에는. As long as you can say. 그래서 자매님이 Nothing I do adds value to my life. 그래서 내가 하는 것에 의해 내가 무엇을 하는지에 의 어, 하는지가 나에게 가치를 더 주는 게 아니다라고 한다면 And I'm moving this way. 그럼 나는 하나님을 향해서 가고 있어. Because he's worthy. 왜냐면 하나님은 합당하시니까. That's all he asks. 하나님은 그것만 원하시는 거예요. So I, I'm reading in Galatians. 그래서 제가 갈라디아서를 읽고 있는데요. Peter. 베드로. Three years with Jesus. 예수님과 3년을 같이 했어요. Filled with the Holy Spirit. 성령 충만함을 입었습니다. Pillars of the church. 예, 제 교회의 기둥이 되었어요. And the Jews come. 그리고 유대인들이 와서. He freaks out. 근데 베드로가 막 무서워 벌벌 떠는 거예요. goes, oh no. So what he does is he starts to stay away from the Gentiles. 그래서 이방인들에서부터 이렇게 멀리 떨어지려고 도망갑니다. Because the message is to be Jewish is to be more valuable. 왜냐면 유대인으로 있는 게 더 가치가 있다라고 사회에서 말을 했으니까. Now this is one of the pillars of our faith. 우리 믿음의 조상 베드로가 그랬어요. Peter. 베드로가. What does he do? 베드로가 어떻게 하는지 아세요? He's struggling to not be seduced by the fear of man. 사람에 대한 사람에 대한 두려움에 대해서 자기가 이렇게 벌벌 떨지 않으려고 지금 몸부림치는 거예요. Big mistake. 큰 실수를 합니다. Gotta grow up. 예, 근데 베드로도 성장을 해야 돼요. Now if he struggles with that. 베드로가 그 부분에 대해서 씨름하고 있다면 Do you think we will struggle with that? 우리 또한 문화에 대해서 씨름할 것 같으세요? Welcome to humanity. 그게 인간이 사는 세상입니다. But this is what I'm moving towards and committed to. 나는 하나님을 향해서 하나님이 합당하시기 때문에 하나님을 향해서 가고 있어라고 한다면 그게 제일 중요한 거예요. Okay? 이 벌써 가치라는 단어를 쓰는 것 자체가 지금 좀, 좀 그런 것 같아요. 말하자면 가치도 결국 사라는 눈으로 나눈 거고 합당도 격퇴 볼지 보게 되면 가치 쪽으로 가게 되는 건데 네, 그래서 가치 이, 이 가치를 이렇게 지금 정의를 한다 자체가 이상하고 합당도 지금 어떻게 보면 합당 안에 지금 내재된 가치가 내재되어 있고 이 가치를 선택할 때도 분명히 감정과 이성이 존재하는데 이 둘이 감정과 이성이 같이 갈 수 있다는 게 되게 힘들어 왜냐면 감정이 앞서 감정의 결과 앞서다 보면 이성이 흔들리게 되고 그러면 감정으로서 이성을 판단하게 되는데 그렇게 되면 이 가치랑 자체가 이미 말이 안 되고 저 합당 안 해도 분명히 가치고 인간이 합당되는데 이거를 어떻게 분별해서 일로 가냐 안 가냐 그거를 하는 것도 인간 판단이고 And so I just I'm confused with the word value itself. Yeah. And so even with the word worthy, it means that it has value. Yes. And so for me, it's, what he's saying is, for me, it's confusing to say something has value because when we say, like, how can our logic and our emotions go together? That's a great question. and that's the work of discipleship. 그게 바로 제자화의 문제인 것 같아요. Just a second. 예를 들어서 Let me tell you a story. 그래서 제가 이야기를 So, remember I told you I didn't want to go to school. 그래서 제가 학교 다니기 싫다 그랬죠. Who wants to go to school? 누가 학교를 다니고 싶겠어요? But God But God opens the door. 근데 하나님이 그게 문을 열어주셨어요. So I walk into it. 그래서 제가 이제 들어갔습니다. Okay, so it's about a 10-year process. 한 10년 정도 걸렸어요. And I have a PhD. 그리고 박사학위가 있습니다. Now, when I get a PhD, 제가 박사학위를 받았을 때 There's a broken side of me. 제 안에 여전히 깨어짐이 있어요. My broken heart, my dysfunctional heart. 네, 역기능적인 깨어진 마음이 있어요. And it whispers to me. 그리고 저에게 이렇게 속삭입니다. Matt, Matt now that you have a PhD, 너 이제 PhD 있으니까 now you're somebody. 너 이제 뭐 좀 특별해. Oh, that feels good. 어? 기분이 좋은데? Because I have value because I have a PhD. 내가 박사학위가 생겨서 내가 이제는 가치가 있어. So, for a season of time, when I talk with people, 그래서 어, 한동안은 제가 사람들이랑 얘기할 때 I'd find ways to include in the conversation that I have a PhD. 그래서 어떻게 해서든지 내가 박사학위가 있다라는 거 I wanted to sneeze but <laughs> 근데 박사학위가 있다라는 거를 은근히 대화하면서 제가 막 꺼지, 이제 끄집어내고 싶은 거예요. So you could say, oh, it's a blue sky. It reminds me of when I was doing a PhD in England. 예를 들어서, 어, 저 하늘이 너무 파랗다. 아, 내가 박사과정 받았을 때 영국 하늘도 저랬어. Or I could say, oh yes, I like the color of a shirt. It reminds me when I was in England doing a PhD. 그래서 아, 이 셔츠 색깔, 어, 어 갑자기 생각이 난다. 내가 영국에서도 박사과정 발공해서 있었던 색깔. Because a part of me wanted people to know that I have a PhD. 왜냐면 하지만 한쪽 면에서는 사람들이 내가 박사 학위가 있다는 것을 알았으면 하는 거예요. Now let's separate out the argument. 근데 이제 그것을 Is there anything wrong with education? 교육이 잘못된 게 있나요? If you can get education, get an education. 예, 교육 받을 수 있으면 받으세요. But that's not what we're talking about. 근데 그거 자체가 중요한 게 아니에요. What we're talking about is the heart. 마음이 중요한 거예요. Because I feel insecure. 내가 열등감이 있으니까. And insecure means valueless. 그리고 열등감이 있다라는 것은 아 내가 내 자신에 대해서 가치가 없다라고 생각하는 거예요. So my heart goes. 그래서 내 마음은 because I did this. 내가 이거를 했으니까 my value goes up. 내 가치가 올라가. And then after a short while. 그리고 나서 얼마 지나지 않아서 I started to think. 제가 생각하기 시작했죠. what do guys with a PhD talk like? 박사학위 있는 사람들은 말을 어떻게 하지? Well, looking at a two-tailed analysis of the critical functions in the ontological sense, we would come up with a good comparative analysis of the argument. 양적 연구를 했을 때 상대적으로 볼 때 우리가 분석한 결과 <laughs> Sound smart. <laughs> Why? Because all of a sudden, if my identity is valued in the PhD, I have to talk in a certain way. 왜냐하면 나의 정체성이 이 교육받은 것에 의해서 가치가 주어진다면 그러면 저는 또한 박사 학위 받은 사람처럼 얘기를 해야 돼요. And then I have to ask the question. 그러면 이렇게 질문을 해야 되죠. Do guys with PhD wear shorts? 어, 박사 학위 있는 사람들은 반바지를 입어도 되나? the guys with a PhD wear slippers. 어, 박사학위 있는 사람들이 쪼리 신어도 되나? And all of a sudden, the PhD starts to feel heavy. 근데 갑자기 박사 학위가 무겁게 느껴져요. Because now I have to do a certain thing to keep my value. 왜냐면 그 가치를 유지하기 위해서 내가 계속 뭔가를 좀 특별하게 해야 되는 거예요. So finally I go back to God. 그래서 제가 다시 하나님께로 도, 갔습니다. I say, God, 하나님, I, this, I don't like this anymore. 하나님 저 이거 마음에 안 들어요. So he says, okay, give me the PhD. 그래서 하나님은 그 박사 학위를 나한테 줘. What does that mean? 그게 무슨 뜻이에요? Does it mean pretend like I don't have one? 박사학위 없는 것처럼 네가 행동해라는 건가요? No. 아니요. New Testament language. 그래서 신약 성서에서 말하는 거는 self exaltation. 그래서 내 자신을 높이는 것. Adding value based on what I do. 내가 하는 것 때문에 내 가치를 덧붙이는 것. New Testament language. 신약 성서에서는 이렇게 얘기해요. Flesh. 그게 정욕이다. Jesus plus a PhD gives me power. 예수님 플러스 박사학위가 나에게 더 파워를 많이 준다. No. 아니요. So finally I have to go back to God. 그래서 저는 하나님께로 다시 가야 합니다. And I have to say. 그리고 이렇게 얘기해야 돼요. Okay, God. 하나님. I have a piece of paper. 저에게 종이 한 조각이 있어요. But that's all it is. 하지만 그거에 불과합니다. You are the only one that gives me value and that's my choice. 하나님만이 나에게 가치를 주실 수 있고요. 그게 저의 선택입니다. Now, is it easy? 그게 쉽습니까? Does once I do it, does the struggle go away? 내가 한번 그리고 고백한다고 해서 그 시름이 없어집니까? No. 그래서 결론은 아무리 인간의 머리로 이- 이해하려고 하고 공부한다고 해서 알아지는 게 아니고 성령님과 강한 믿음이 없이는 이걸 알 수가 없어요. 그렇지 않나요? 그럼 그렇게 생각하시나요? 아니 물어 물어봐주세요. So I want to ask so the conclusion is that with our human mind, we can never fully understand God. Right? And so we need the Holy Spirit to really understand Him. Is Yes. that the Yes. conclusion? And understanding Him also means understanding ourselves. 그래서 우리가 하나님을 이해하는 것과 동시에 우리 자신을 또한 이해하게 되는 것입니다. Because the Bible doesn't say love God and that's all that matters. 왜냐하면 하- 성경에서는 주 하나님 너희 주 너희 하나님을 사랑하라만 얘기하고 있지 않아요. It said this love 이 사랑 and this love 그리고 또한 이 사랑 and this love 그리고 내 자신을 사랑하는 are all marks of spirituality. 그게 모든 것이 다 영성이다라고 얘기를 하는 He 거예요. has value. 하나님이 가치가 He 있어요. gives me value. 하나님 그렇기 때문에 나에게 가치를 I 주세요. respect you 내가 너를 존경해, 존중해. and I learn to live that out. 그리고 그 살면서 계속 나타내는 거예요. And there's not a week that goes by 근데 어떠한 일주일도 that I don't struggle with this in some way. 예, 그래서 이 세 가지 사랑을 에 대해서 내가 그냥 시름 없이 사는 적이 없어요. And I have to keep going back to God. 그리고 그때마다 전 하나님께로 돌아가야 합니다. So Paul says. 그래서 바울은 I die daily. 내가 날마다 죽노라라고 고백해요. What does that mean? 그게 무슨 뜻이에요? It means this. 이 뜻입니다. I'm not going to buy into the world's value system. 세상이 말하는 가치 체계를 나는 받지 않을 거야. I'm going to die to that. 그 세상이 말하는 가치 체계에 대해서 내가 죽고 and live to the value system of the kingdom of God. 그리고 하나님 왕국이 말하는 가치에 대해서 내가 살겠다. Okay. Few minutes left. Thoughts? Yeah. 몇분 남았어. So just to clarify, you're saying that our value is not determined by our character but by our nature. 그래서 우리의 가치가요, 우리의 본성이 아니라 우리의 성품에 의해서 주어진 건가요? If I kill someone, that doesn't make my value go down. 그래서 내가 누구를 살인다고 해서 내가 나의 가치가 없어지는 게 아니란 뜻이니까 내 가치가 없어지지 않아요. Your value doesn't go down. 가치가 내려가는 것이 아니라 but your capacity for relationship goes down. 관계를 할 수 있는 능력이 내려가는 거죠. because you have violated the purpose for which you have been made. 왜냐하면 하나님이 우리를 만드는 그 목적 자, 자체를 우리가 상실했기 때문에. So your value never changes. 그래서 우리의 우리의 가치는요 절대로 변하지 않아요. Your capacity for relationship does. 하지만 관계에 대한 우리의 능력은 변화될 수 있습니다. Very simple example. 그래서 예를 들어서 I could leave here. 그래서 제가 and drink four bottles of Jolt. 네, 그래서 어, 네 가지 그 네 개의 졸트를 마실 수 있어요. Caffeine. 예, 그래서 예를 들어서 카페인 네병 마실 수 있어요. I'm wired. How's my capacity for relationship now? 그때 제가 관계했을 때 저의 능력이 어떨까요? More? 더 생기나요? Less. 내려가나요? less. 떨어지죠. Why? 왜요? Because I have violated what I was made for. 그래서 나의 창조된 그 목적 자체를 내가 해쳤으니까. Okay, I go out. 그래서 제가 나가요. My culture says. 나의 문화는 I get to have sex with anybody I want. 어, 내가 원하는 아무 누구랑 성관계 가져도 돼. I go out, have sex with everybody I want. 그래서 내가 나가서 원하는 사람마다 내가 그냥 같이 성관계해. Value still the same. 나의 가치는 변함이 없어요. Capacity for relationship. 하지만 관계를 위한 나의 능력이 diminished. 떨어지죠, 사라지죠. And that's the pain of sin. 그게 죄의 고통입니다. It doesn't affect my value. 나의 가치를 해치지는 않아요. It destroys my capacity to relate. 내가 관계할 수 있는 그 능력을 해치는 거죠. And you have to separate those two or you'll be confused. 예, 그거를 그 두 가지를 여러분이 분리를 해서 생각을 해야지 안 그러면 여러분 계속 혼란할 거예요. 그 관계를 한다는 게 하나님과의 관계라고 하면 사람과의 관계. So are you talking about um, the capacity to relate? Are you talking about a relationship with the, with God or with people? Same thing. 똑같은 거예요. Doesn't matter. 상관없어. If I harden my heart. 내가 나의 마음을 강박하게 만들면 If you hurt me. 그래서 만약에 저를 아프게 하잖아요. And I don't forgive you. 그래서 제가 용서하지 않아요. What relationships is that going to affect? 그러면 그게 어떤 관계에 해로울까요? All my relationships. 모든 저와 관련된 모든 관계들을 해칩니다. Why? I still 왜요? have value. 저는 여전히 가치가 있어요. But God says this. 근데 하나님이 이렇게 말씀하십니다. I want to have a relationship with all of you. 나는 너희 모든 것에 대해서 관심을 아, 관계를 갖고 싶어. Every aspect of your life. 너 삶의 모든 영역에 대해서. Sin 죄는요? destroys every aspect of our life. 죄는 우리 삶 가운데 있는 모든 영역에 영향을 미칩니다. And that's what he's trying to teach us to deal with. 그것에 대해서 우리가 다뤄야 되는 거예요. Now why do I work with family? 제가 왜 가족에 대해서 언급하는지 아세요? Because family is where we first learn dysfunctional relationships. 왜냐면 우리 가족 안에서 최초로 역기능적인 관계에 대해서 배우는 곳이기 때문에 By the time you're 5 to 7 years old, 여러분이 5살, 7살 때쯤 되면 your core value system is set. 여러분의 이미 핵심 가치 체계가 자리를 잡아요. So to grow up 그래서 잘할 때 you have to be ready childlike. 그렇기 때문에 여러분이 커서도 어린아이처럼 되라라고 말씀하시는 거예요. Which means this. 이것을 뜻하는 거예요. You have to deal with all the issues of your life. 여러분 살면서 겪었던 모든 이슈들을 다 다뤄야 된다는 거예요. From childhood on up. 그래서 어린 시절부터 지금 성인기까지. So you're telling us that our choices should be based upon our value, not like so our choices need to be based upon our nature, not our character. No, I'm not concerned about your nature. 예, 그래서 우리의 선택은 우리의 본성 아니면 우리의 성품과 관련이 있으니까. You're going to get a new one. 예, 그래서 우리의 본성은 그렇게 중요한 게 아니에요. I'm not even, 우리는 어차피 I, 새 육신을 입을 거니까. I don't even want you to separate them out. 그래서 그거를 분리시켜서 생각할 필요도 없어요. Okay. All of this 이 모든 게요, has value. 다 가치가 있습니다. Okay? That's you. Yeah. All of you. Yes. So does God value this? 하나님이 그렇, 그렇기 때문에 이 Does he value 몸을 your will? 가치를 중요하게 Does he 생각합니까? value your personality? Yes. All aspects of you. Yes. Yes. You'll get a new body. 그래서 우리는 새로운 육신을 입게 될 거예요. 하지만 하나님은 우리 삶의 모든 것에 대해서 관심이 있으세요. But he wants you to learn to love this one first. 근데 지금 지금 우리가 가지고 있는 육신을 먼저 사랑하기를 원하세요. So here's your argument. 네, 그래서 우리 이렇게 또한 논쟁을 할 수 있죠. If this body has no value. 이 몸이 가치가 없으면 Am I actually honoring God by giving it to him? 예, 이 몸이 가치가 없는데 이 몸을 하나님께 드리는 게 그게 하나님께 우리의 존경을 표현하는 건가요? It's there's no honor in that. You throw trash away. 쓰레기는요 버리는 거잖아요. You have value. 당신에게는 가치가 있습니다. As you sit there. 지금 앉아 있는 모습 그대로. And whatever you have. 그리고 가지고 있는 모든 것들 that's what you can give God in a relationship. 관계 안에서 하나님께 여러분이 드릴 수 있는 And 것들이에요. that's what He loves. 그리고 하나님 그것을 원하십니다. I don't really have a question, but I do have like Thought. Go ahead. yeah thought. Mm, I think I feel very blessed. And what you were saying on the lecture when you're talking about um, a picture of a parent, two parents, of a father and mother, in which the father shows um, um, shows intimacy to the wife, and the mother showing reverence to the father. Yeah. I think it's really interesting because the backgrounds of both influence very much of how how much they express that intimacy yeah. and reverence. Yeah. In which I have a mother who comes from the East and a father comes from the West. Yeah. In which both have different values, but we have to work together in showing that reverence and intimacy. Yeah. Mm. Yeah, it's a great gift. And so, however, the I understood the Father as much of a, as my God as the Father, as well as a God that I re- I revere. Yeah. But I had really a hard struggle with um, viewing him as a friend. Yeah. And I lost very much of the picture of intimacy. Yeah. But I think like when you spoke upon that, it really convicted me. So I like really prayed about it to yeah. the Lord. Yeah. And so <clears throat> declaring that God chooses me as like a friend, like I yeah. chose him back, and for me, like it really restored that picture of having him as my friend. Good, great. 그러니까 그 이전에는 하나님을 그냥 경외하고 우러러보는 것에 대해서는 잘했는데 하나님과의 친밀함을 느끼는 것은 좀 어려웠는데 하나, 이 강의를 통해서 하나님 그 친밀함에 대해서 또한 많이 이렇게 계시해 주신 것 같아요. 어, 아까 어렸을 적에 그 세살 다섯 때 그때 가치가 다 형성이 된다고 했는데 이 사람이 나중에 선천적으로 가지게 되는 거죠. 나중에 후천적으로 인간의 뭐 교육이나 아니면 사회 생활 속에 들어오다 보면 그 가치가 결국 이제 그 속에서 이제 변화가 되는 건데 그럼 또 다시 바뀌 말 하나님 안에이 가치가 바뀌어 되게 힘들 텐데 그렇게 되면 결국 공의로하는님 어떤 또 좋은 집에서 또 좋은 가치관을 가지고 태어난 그 사람만이 너무 우위를 점한 게 아닌가 왜냐뭐 결국 바꿀 수 없다는 건데 그것이 또 그러면 아까 말씀 교육원도 좋은 거라고 했는데 교육은 결국 인간이 뭐랄까 승부 세계를 만들기 위해서 결국 만든 건데 이게 너무 불공평하지. 네, 그 갑자기 그런 생각이 들었어요. So you said that our values are formed when we are young, like when we're five to seven, and then also as we grow up in our education, in our society, in our culture, we also get uh, learn a value system. And so, isn't that unjust from the Lord that we have a twisted value system because of our background? Is it? The 질문은 I think the question is, can our value system be changed? 그러니까 우리 가치가 바뀌어 바뀔 수 있느냐 이거를 지금 궁금해하는 거지. 그리고 하나님 안에서 So in the Lord, can I change my value system? Yes. Yes. No problem. Well, 문제 no. 없어요. Lots of problem. 예. 왔고 가는 데는 어려움이 있겠죠. Yes. He is committed to helping you grow up. 그래서 하나님은 우리가 성장하는 데 있어서 하나님이 우리 자신보다 더 헌신되어 있으세요. Okay, no, but I have to say one thing. 근데 한 가지 말씀드릴게요. Because it's important. So let's say we've had a painful childhood. 예를 들어서 우리가 조금 이렇게 아픔이 많은 아동 시절이 있었어요. Now all families are dysfunctional. 모든 가정들이 역기능적이에요. And you and the, what I heard was, well, is isn't this unjust to have a painful childhood? 예, 그렇다면 이 고통스러운 아동 시절을 겪는 게 이게 불이 아니에요? Well, it, it would be if there was no good that could come out of it. 근데 그 어, 힘든 아동 시절을 어, 통해서 선한 것이 나올 수 없다면 그건 불의인 거죠. Then it would be unjust for God to let us have pain that there wasn't good in. 예, 그래서 하나님이 그게 선으로 바뀌지도 못하는데 그냥 고통만 주는 것 자체는 그러면 하나님이 진짜 어, 의롭지 않은 거죠. But the reason God allows it 나 하나님이 이것을 허락하시는 것은 Because there's no pain that you can face that there isn't a greater good that God can bring out of it. 예, 그래서 우리가 경험하는 어떠한 고통도 하나님이 크시기 때문에 하나님이 그것을 또한 선으로 바꿀 수 있다라 어, 있습니다. Justice means this. 그래서 공의는 이거를 말해요. There's always a greater good in any painful situation, or God would be required to stop it. 예, 그래서 어떠한 고통스러운 상황을 통해서도 하나님이 그것을 선으로 바꿀 수 있습니다. 만약에 바꾸실 수, 바꿀 수 없다면 하나님이 그 불의를 허락하지 않겠죠. 못하게 아, 이제 하겠죠. Okay, we're at 12. 그래 12시가 됐습니다. Which means it's time to stop. 네, 그래서 이제 끝내야 될 것 같아요. Okay. 아시겠어요? Good questions. 그래서 아주 좋은 질문들을 가지셨어요. You have my email. 그 네, 여러분 제 이메일 주소 있죠? You can email 그래서 이메일 하셔도 됩니다. Think. 계속 생각하세요. Wrestle. 실험하세요. Ask questions. 그리고 질문하세요. I think I'll see some of you at 1 o'clock today. 그래서 제가 여러분 중 몇 명은 1시에도 이제 보죠. So we'll I'll talk a little bit more about some of this. 그래서 이것에 대해서 조금 더 나누겠습니다. Okay, you guys have been great. 저 너무 잘하셨어요. I've enjoyed working with you. 그래서 여러분과 같이 한 것에 대해서 너무 감사하게 생각합니다. And uh, thanks for your working with me. 같이